بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tuko kwenye darasa yetu القرآن الكريم نليو Qur'an سورة نجيل na يعني سورة sura سورة الشورى ndio darasa yetu ya leo sura hii ina majina mawili ile la kwanza hili tulilitaja kwamba inaitwa suratu shura kihakika hasa haija kuja nas sarihi andiko lililo wazi lenye kutoa jina la sura hii lakini imetangaa sura hii kwa jina hilo <clears throat> na hili ni kwa sababu ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema amruhum shura bainahum ambayo ni aya ya 38 katika sura hii lakini pia imeitwa mim ain sin qaf kwa sababu ndivyo ilivyoanzwa sura hii kwa hiyo haya ndio majina mawili ukipitaja lolote katika hayo mtu kashaelewa umeikusudia sura gani sura hii ni katika sura za makka kwa maana sura hii ni makia ni sura yenye kunasibishwa na makka kwa maana ya kwamba iliteremka sura hii kabla ya hijra isipokuwa aya nne tu ndizo ambazo ziliteremka Madina nayo ni ile aya kule qul la as'alukum alayhi ajra illa almawadda paka mwisho zile aya nne Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala na maneno yake yeye anasema الأصل أن السورة المكية مكية بجميع آياتها asli ni kwamba sura ya kimakka sura yenye kunasibishwa na makka ni sura ya makka kwa aya zake zote wa anna surata almadaniya madaniyatun bijamii ayatiha na sura ya kimadina ni ya kimadina kwa aya zake zote hiyo ndiyo asli حتى يقوم دليل واضح على أن هذه الآيات الأربع المستثنى مدنية mpaka ije dalili iliyo wazi kwamba aya hizi nne zilizovuliwa hapa ni aya za Madina kwa hiyo yeye anaona kwamba mpaka ipatikane dalili za kusema kwamba isipokuwa aya nne kuanzia pale kullu as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fi qurba na nyingine zinafuatia kisha tuambie hizi ni za Madina leta dalili sawa na pia akasema katika kaida kwamba thumma alam anna jami'a as-suwar al-mabdu'a bil huruf al-hijaiyya makkiyya kisha pia ujue kwamba sura zote zilizoanzwa na herufi za hijai herufi za kuendeleza zile zote ni za makka illa suratain isipokuwa sura mbili tu وهما البقرة وآل عمران isipokuwa sura al-Baqara na Al Imran sura hizi ni sura za Madina والباقي كله مكي na baki zote ni makki طيب katika wanaozuoni waliotaja ijma'i ya kwamba sura hii ni ya Makka ni al-Imamu al-Fayruz Abadi na kama hivyo amesema Ibn Atiyya kwamba ni ijma'i ya akthar al-mufassirin sura ni ya Makka katika makusudio makubwa ya hii sura sura imekuja kubainisha dalili juu ya tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye aliyepweke katika vitendo vyake alivyovifanya huyo katika rububia vitendo vya Allah kama vile kuumba kuruzuku na mfano wa haya kadhalika sura imekuja kubainisha juu ya upweke wa Allah na kwamba yeye anastahiki kufanyiwa peke yake ibada. Kwa hiyo wanadamu nao wanadamu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, lakini pia yeye kupweke na amepwekeka katika majina yake na sifa zake, kama ilivyokuwa wadhi katika sura hii, aya inayosema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kwani ni sura imekuja kubainisha na kuweka wazi dalili za wahdaniyatullahi ta'ala wa qudratihi lakini pia sura hii katika makusudio yake makubwa imekuja kubainisha kwamba Qur'an ni wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ameleta uh, ufunuo watu wanasema ufunuo lakini ameleta wahi kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hii Qur'an kupitia Jibril alayhi salatu wassalam na ndio maana utaona katika maudhui muhimu ambayo sura imezungumzia kama utakavyoona jambo la kwanza sura imebainisha ya kwamba Qur'ani ni wahi utokao kwa Allah na wahi huu Allah ameupeleka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama alivyowapelekea wahi mitume wengine waliokuwa kabla yake kadhalika katika maudhui ya sura hii sura imekuja kubainisha na kuzungumzia baadhi ya madhahiri za uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na upana wa ufalme wake na kuwa Allah ni mwenye uwezo wa kila kitu lau angelitaka Allah angemfanya umma wote ungekuwa ni umma mmoja lakini kwa sababu maalum akazileta umma zikawa tofauti tofauti kadhalika sura imekuja kuwakemea washirikina na ikateremsha dalili zinazoonyesha ubatili wa matendo yao pia sura ikatoa muongozo kwa watu wanaozozana na wanao wanaokhitalifiana wanaokindana katika mambo kwamba watakiwa wayarudishe mambo yao kwenye hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika sura hii imekuja kueleza na kuthibitisha upweke wa risala kwamba risala iliyoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni ya aina moja na hii mitafaruku iliyotokea baina ya watu inatokana na dhulma na kufuata matashi ya nafsi hiyo ndio sababu lakini risala ni moja na watu hawakupaswa kukhtalifiana na asili ya mizozo na ikhtilafu ni utashi wa nafsi na kufuata hawa ya nafsi na kadhalika sura katika maudhui ilizotaja Allah amemwamrisha mtume wake alinganie watu na asimame katika mstari wa sawasawa sawa lakini pia ikabatilisha hoja za wapinzani na kuwaahidi wao na kuwakemea wao kwa vitisho vikali sura pia imeelezea jambo la ukaribu wa kiyama kwamba kiyama kimekaribia na watu wasicheze katika hilo na pia akaeleza Allah misimamo msimamo wa makafiri na kujua kiyama na msimamo wa waumini katika hilo pamoja na kubainisha hali zao hapa duniani na akhera kadhalika sura hii imekuja kueleza baadhi ya sifa za waumini wa kweli baadhi ya sifa zao kadhalika sura ikabainisha hali mbaya watakaoipata madhalim siku ya kiyama pia sura imekuja na maamrisho Eh, kwa watu kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala na kujisalimisha kwenye hukumu yake lakini pia katika mambo yaliyozungumziwa na sura hii sura imekuja kama maliwazo na kumliwaza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwamba asivunjike moyo kwa yale anayofanyiwa na wapinzani wake Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye atakayetawalia na kulisimamia jambo la malipo ya wenye kumkadhibisha yeye na yeye jukumu lake ni kufikisha ujumbe pia sura imebainisha na kuikashifu tabia ya mwanadamu na hali katika hali ya ukunjufu na neema na hali ya dhiki na shida mwanadamu alivyo Allah subhanahu wa ta'ala amelikashifu jambo hilo yani amelifunua jambo hilo kwamba mwanadamu kikawaida alivyo anapokuwa katika neema na anapokuwa katika hali ya raha ana tabia hii na anapokuwa katika hali ya dhiki na shida ana tabia hii kuna watu ni vigeugeu wa tabia hasa kwa kutokana na zile hali wanazozipitia hawawezi kutulizana katika hali moja kadhalika sura imeelezea ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni na ardhini na uwezo wake na kwamba yeye ndiye aliyekuwa na mamlaka na uwezo wa kuwatunuku waja wake kwa kuwapa watoto kwa aina mbalimbali. Huyu akampa watoto wa kike na yule akampa watoto wa kiume, na wengine akawachanganyia wanaume na wanawake, na wengine akawanyima watoto kabisa, wakawa ni matasa hawazai. Yote hii ni shani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia waja wake. Kadhalika sura pia imebainisha namna ya kuteremka wahi kwa mitume wahi unakuja katika aina aina gani na aina gani lakini mwisho sura ikataja kwa kusimbulia yani kwa kuelezea neema zake Allah subhanahu wa ta'ala alizomfanyia mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam na miongoni mwa neema kubwa alizomneemesha ni kumpa wahi akamletea wahi hii ni katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala na akathibitisha kwamba marejeo ya mambo yote yako kwake kwa ni sura adhima ina mambo makubwa ya kujifunza kwetu sisi waislamu kama tutaisoma sura hii kwa kuizingatia Allah subhanahu wa ta'ala akaianza sura hii kwa hurufi za hija akasema bismillahir rahmanir rahim hamim ain sin qaf Allahu a'lamu bilmuradi biha Allah subhanahu wa ta'ala anajua zaidi makusudio ya hiyo hamim ain sin qaf tulitaja maelezo pale mwanzo katika sura tu katika mwanzo wa sura Fussilat hamimul ula na sio sura ghafir kabla ya ghafir tulianza nayo eh katika sura ghafir tulieleza pale mwanzo kwa hiyo hakuna haja kurejea tena tutarejea maelezo tuliyotoa pale kadhalik kama hivyo kadhalika kama hivyo yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allah anapeleka wahi kwako na kwa mitume waliokuwa kabla yako kama hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anapeleka wahi kwako na kwa mitume waliokuwa kabla yako wa ila alladhina min qablik na kwa mitume waliokuwa kabla yako Allahul azizul hakim Allah ndiye mshindi mwenye hikma wanaozuoni wamekhtalifiana kuhusiana na ishara kadhalik mithlu dhalika al-iha'u yani mfano wa huko kuleta wahi kuleta wahi huko mfano kuleta wahi huko yuhi ilaika ya Muhammad wa ila alladhina min qablik wa mimman ikhtara al-ma'na al-madhkur wa anna al-ishara ta'udu ila al-iha' جلال الدين المحلي والشوكاني وابن عاشور والشنقيطي وابن عثيمين na katika waliochagua maana hiyo iliyotajwa hapo na kwamba ishara inarudi kwenye kuhuisha kwenye kupeleka wahi ila al-iha basi kama hivyo tunavyopeleka tulivyopeleka wahi kama hivyo mfano wa hivyo tunavyoleta wahi eh tumeleta wahi kwako katika waliochagua maana hii ni Jalaluddin al-Mahalli na Ash-Shawkani wa Ibn Ashur والشنقيطي وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين ابن عاشور نسمى المعنى مثل هذا الوحي يوحي الله إليك فالمشار إليه الإيحاء المأخوذ من فعل يوحي سمى هيفوان الله العزيز الحكيم الله ndiye mshindi mwenye hikma الله العزيز ذو القدر العظيم الغالب القاهر لمن سواه الممتنع عليه كل عيب ونقص له ما في السماوات وما في الأرض ni vyake yeye tu vilivyoko mbinguni na vilivyoko katika ardhi au na vilivyoko ardhini ni vyake yeye tu vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini wa huwa al-aliyyul azim na yeye ndiye aliye juu aliye mkubwa lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ni vyake yeye tu vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini wa huwa al-aliyyu na yeye ndiye aliye juu al-azim aliye mkubwa اي وهو العلي على كل شيء بذاته وصفاته وقدره وقهره فلا شيء اعلى منه yeye ndiye aliye juu kwa kila kitu kwa dhati yake na sifa zake na uwezo wake na nguvu zake kuteza nguvu kwake hapana kitu chochote kilichokuwa juu yake dhul azama fi dhatihi ndiye mwenye ukubwa katika dhati yake وصفاته فلا شيء أعظم منه kadhalika na sifa zake hapana aliyemkubwa kuliko yeye hakuna kitu kikubwa wala aliyemkubwa kumshinda yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote takadu samawati yatafattarna min fawqihin zinakaribia mbingu kupasuka pasuka kuanzia juu yao takadu samawati zinakurubia mbingu yatafattarna kupasuka pasuka min fawqihinna kuanzia juu yao yani wa makhafatan liman fawqahum kwa ajili ya kumuadhimisha na kwa ajili ya kumwogopa aliye juu yao wa huwa Allahu ta'ala naye ni Allah aliyekuwa ametukuka wa mimman dhahaba ila hadha al-ma'na muqatil ibn Sulaiman na katika alielekea kwenye maana hii ni al-Muqatil ibn Sulaiman وقال الثعلبي يتفطن من فوقهن أي من عظمة الله وجلاله فوقهن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن zinakaribia mbingu kupasuka pasuka kuanzia juu yao kutokea juu yao kwa maana yatashaqqaqna min fawqi al-ardhin kupasuka pasuka kutokea juu ya ardhi min adhamati rahmani wa jalalihi kwa sababu ya ukubwa wa mwingi wa Allah mwingi wa rehma na utukufu wake wa mimman dhahaba ila hadha almaana alimamu imam Ibn Jarir wa Makki wa nasabahu li jamii al-mufassirin was-Sam'ani wa Ibn al-Jawzi na waliokwenda katika wanachuoni tafsiri walioelekea kwenye maana hii ni Ibn Jarir na Makki na akainasibisha makiyu kwa wote wafasiri wote pia as-Sam'ani Abu al-Mudhaffar na Ibn al-Jawzi na al-Khazin kwenye tafsiri zao wameelekea kwenye msimamo huo kwamba zinakaribia mbingu kupasuka pasuka kutokea juu yao kuanzia juu yao kwa sababu ya ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura tu Maryam waqalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa watanshaqu al-ardu wa watakhiru al-jibalu hadda an da'u للرحمن ولدا وما ينبغي an yattakhidha walada Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika surat Maryam waqalu na walisema makafiri ittakhadha arrahmanu walada Allah mwingi wa rehma amejifanyia mtoto laqad ji'tum shay'an idda kwa hakika mmeleta jambo kubwa lililobaya laqad ji'tum shay'an idda kwa hakika mmeleta jambo kubwa lililo baya jambo mlizungumza ni jambo kubwa tena ovu na kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana mtoto takadu samawati yatafattarna minhu zinakaribia mbingu kukatika katika kutokana na neno hilo takadu samawat zinakaribia mbingu yatafattarna minhu zinakaribia kukatika katika kutokana na neno hilo watanshaqu al-ard na zinakaribia ardhi kupasuka pasuka watakhiru al na kuporomoka majabali hadda kwa kuvunjika vunjika kwa nini andaau lirrahmani waladan kwa sababu ya kumnasibishia Allah mwingi wa rehma kuwa na mtoto andau kunasibisha bali andaau lirrahmani waladan kwa sababu ya kumnasibishia Allah kuwa na mtoto wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada haitakikani haiwi kwa Allah mwingi wa rehma kuwa anajifanyia mtoto kwa hiyo ah, vyote vinakaribia hivi kuanguka kwa sababu au kupasuka pasuka kwa sababu ya ukubwa nilisema na huku nako pia kadhalika ah, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba mbingu na ardhi zinakaribia kukatika katika na kupasuka pasuka lakini sababu ni khashyatullah wa adhamatuhu subhanahu wa ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim na malaika wanamtakasa hali ya kufaana na kumsifu mula wao wal malaikatu yunazzihuna Allah ta'ala amma yaliqu bihi min an-naqs malaika wanamtakasa Allah kumwepusha na lile ambalo halilingani na yeye katika mapungufu wayasifunahu bisifati alkamal na wanamsifia kwa sifa za ukamilifu mahabbatan lahu wa ta'dhima kwa ajili ya kumpenda yeye na kwa ajili ya kumwadhimisha yeye subhanahu wa ta'ala kwa malaika wanafanya kazi wakati wanadamu baadhi yao wakichafua wakiongozwa na iblisu al-la'in na ash katika kumchafua Allah na kumsingizia kuwa ana mwana kwamba Allah amejifanyia mtoto kwamba kuna mtoto wa Mungu mwana wa Mungu kuna wengine wakidai kwamba ni miungu au wakampa Allah subhanahu wa ta'ala sifa za upungufu wao wakiongozwa na mashayatin huku malaika kazi yao kubwa ni kumtakasa na kumsafisha Allah dhidi ya jambo hilo yusabbihunahu bihamdi kadhalika almu'minun waumini katika maisha yao ya kila siku wanaposimama katika swala zao wakifika katika rukuu na katika sujud yusabbihuna Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim pia wakisema subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wakiwa katika sujud subhana rabbiyal a'la wakimtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala hana mke Allah subhanahu wa ta'ala hana mtoto Allah subhanahu wa ta'ala hakuzaa wala hakuzaliwa wanamtakasa kazi hiyo wanaoifanya waumini hapa duniani katika swala zao na nje ya swala zao pia inafanywa na, malaika leila nahar la yafturun usiku na mchana hawachoki kwa wale wanaomchafua Allah kwa kumnasibishia watoto au kwa kumnasibishia mapungufu kama vile kuchoka na mfano wa hayo au kumfananisha na viumbe au kuwafananisha viumbe na Allah subhanahu wa ta'ala uchafu huu unasafishwa na waumini pamoja na malaika walmalaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim na malaika wanamtakasa Allah wanamtakasa hali ya kufaana na kumsifu mula wao wayastaghfiruna liman fil ard na wanawaombea msamaha walioko ardhini bali sio malaika na wanadamu tu bali hata baadhi ya viumbe Allah subhanahu wa ta'ala anasema yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi ويسبح الرعد hata radi inamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala acha ipige ikipiga inamsabihi Allah na waja wake waumini pia wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuisikia radi kwa viumbe vyote vinamsabihi Allah walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ard min dabba wal malaikatu wa hum la yastakbirun Allah subhanahu wa ta'ala vinamsujudia yeye vilivyopo katika mbingu na vilivyopo katika ardhi ambao ni wanyama wenye kutambaa na malaika na wao hawafanyi kiburi yakhafuna rabbahum wanamuogopa Mola wao min fawqihim aliyeko juu yao wayafaluna ma yu'marun kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatakaswa na kusafishwa dhidi ya uchafu unaofanywa na wenye kumpinga yeye subhanahu wa ta'ala lakini pia malaika ndio kazi yao hiyo lakini pia wanawatakia msamaha walioamini walio katika ardhi kama ilivyokuja kule katika surat ghafir الذين يحملون العرش ومن حوله wale walioibeba arsh na wale waliokando kando ya arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wayu'minuna bihi wayastaghfiruna lilladhina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم katika fadhila kubwa ambazo wako nazo malaika kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hasa wale wanaoswali wanaosimamisha swala mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kwa sanadi zao kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu malaika huwa wanamswalia mmoja wenu muda wa kuwa mtu huyo katika msalla wake iko pale mahali pake pa kuswali umeswali umemaliza umekaa pale pale miongoni mwa fadhila za kubaki pale pale ulipo malaika wanakuswalia wewe almalaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi malaika wanamswalia mmoja wenu muda wa kuwa yuko katika msalla wake mahali pake aliposwali ma lam yuhdith muda wa kuwa hajapatwa na hadath taqul malaika wanasema allahumma ighfir lahu allahumma arhamu kwa hiyo fadhila hizi zinawakosa wale wanaomaliza kuswali kisha wakatafuta mali kwenda kuegemea au akasimama huyo akaenda zake akaona kama mchezo hivi lakini ukibaki mahali pako pale pale malaika wanasema allahumma ighfir lahu allahumma arhamu Allahumma wewe sema tu kiuno cha umma sio magoti mabovu sio miguu inauma mara umekonda huku wewe sema hivyo tu lakini fadhila hizo nazo za kupita muda wa kuja pato na hadath ma lam yuhdithu fihi wa ma lam yu'dhi fihi muda wa kuwa hujafanya udhia pale na muda wa kuwa hujapatwa na hadath malaika wanakuombea maghfira na wanakuombea rahma ala inna allaha huwa alghafurur rahim ala zindukeni ala zindukeni jueni inna allaha huwa alghafurur rahim hakika allah ni mwingi wa kusamehe mwingi wa kurehemu allah subhanahu wa ta'ala هو البالغ المغفرة لذنوب عباده العظيم الرحمة بهم yeye peke yake Allah ndiye mwenye kufikisha msamaha kwenye dhambi za waja wake na ni mkubwa wa kuwarehemu waja wake waman yaghfiru dhunuba illa Allah na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema katika aya sita walladhina ittakhadhu min dunihi awliya na wale ambao wamejifanyia kinyume cha Allah wapenzi wamejifanyia kinyume cha Allah watetezi wakatafuta wengine asiyekuwa Allah kuwa ndiye awe mtetezi wao wale ambao wajifanyia watetezi wengine asiyekuwa Allah wana mashayatini yao hayo ndiyo watetezi wao ndiyo walinzi wao wana vilinge vyao ndivyo vinavyowalinda na kuwatetea sasa wale ambao wanajifanyia kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala walinzi walladhina takhadhu min dunihi awliya na wale ambao wamejifanyia kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala watetezi au walinzi hawataweza kuwalinda Allahu hafidhun alaihim Allah ndiye mwenye kuyahifadhi matendo yao Allahu hafidhun alaihim Allah ndiye mwenye kuyahifadhi matendo yao anayadhibiti kwa vitendo wanavyofanya alladhina ittakhadhu min duni llahi awliyaa yatawallawnahum bil ibada wat ta'a wakawa wanawafanya marafiki wao kwa kuwaabudu na kuwatii lete mbuzi aleta lete pete ataleta lete shuka nyeupe ataleta lete kaniki ataleta wanawatii fallahu shahidu wa raqibun alayhim Allah ni mwenye kuwashuhudia na ni mwenye kuwachunga wa ala a'malihim yuhsiha alayhim anayadhibiti kwa ajili yao liwijaziahum biha yawm alqiyama ili awalipe kwayo siku ya kiyama usije kwamba umeachwa tu la hivyo vitaweza kuwalinda na Allah anayajua anayoyafanya na atawalipa walladhina ittakhadhu min dunihi awliya na wale ambao wamejifanyia kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala watetezi wakawa watetezi hao wanawapenda na wanawa wanawatawalisha wanawatanguliza kwa kuabudu na kuwatii Allahu hafidhun alayhim Allah ndiye mwenye kuyahifadhi matendo yao wama anta alaihim biwakil na hukuwa wewe Muhammad juu yao ni mwenye kuzichunga amali zao wama anta alaihim biwakil na hukuwa wewe Muhammad juu yao ni mwenye kuzichunga amali zao hii ni moja katika tafsiri za wanawazuoni katika wama anta alaihim biwakil lakini wengine wanasema wama anta alaihim biwakil na hukuwa wewe juu yao ni mwenye kusalitiwa hukusalitiwa juu yao wewe kwa maana wama anta ya Muhammad bimuwakkalin bihifdhi a'malihim hukuwa wewe Muhammad ni mwenye kuwakilishwa kuzihifadhi amali zao wewe hukuchaguliwa kuja kuzichunga amali zao hii tafsiri ya kwanza au wama anta alaihim biwakil ai wama anta ya Muhammad bikasrihim ala lhidaya bimuwakkalin bikasrihim ala alhidayah wewe hukuwa ni mwenye kusalitiwa juu yao kwa kuwaongoza wa alaika indharuhum wa tablighuhum wa ala Allah hisabuhum hakika hapana vingine ni juu yako wewe kuwaonya wewe wao kuwaonya wao na kuwafikishia wao na hisabu zao ziko kwa Allah subhanahu wa ta'ala